Eta atxalde, untan eh, be, bi kronikalari gurekin izango ditugu, alde batetik iraitz Sofia Horre, ongi ezagutzen duzuena, irizaina eta... Ama. Ama ere gaitan dugu gorko gaiaren zat, txalde Atxalde hon. Eta bestaldetik eh, laida gerretxe kolina, psikologoa dena, eta... Be, atxalde hon <laughs> Eh, gaiarekiko, eh, eh, aipatuko baitugu, ere, ba, behar mm, esperientzia gisa ere bakotsak bereak ondatzen halko du, edo ez. Eta bezartakoa mm, aipatuko dugu. Zartakoa, ipurdiko zafraldia, aurrekiko den gestu hori eh, batzuentzat tratutxarrak dira, beste batzuentzat eziketa da, eh, galdera hori da astapen batean, uh, ba, frantzian ast, urte astapenean uh, izan zen ez da bai da, horta debekatua da, uh, 2000 eta mazazpiko urta hiletik, etxaren baitan ere sartzen lege bat da, uh, debekatua da, beraz, aurren kontrako gestu hori, bon, ez da zigorik aurre, gurasoekiko, da bakrik pixkat simbolikoa, irakurri dutana jaiten zuten, gehiago zela eh, aldaraztea, ohiturak etxeetan, eh, hori zela lege horren helburua. Bo, orduan, uh, tratu txarra ala ezik eta <laughs> zer diozu leida berdin zurekin hasteko? <laughs> Nero ez tratu txarra, indarkeria banalizatu bat, eta orain aipatu duzun legari begira, Euh, bon, betiko kritika egin duz, baina bon, legek zertarako balio dute, uh, beste uh, erabatera egiteko tresnarik ematen ez delarik, zazen finean hor, uh, gurasoen gainean ez hartzen da pixu guztia, eta ez da kontzitan hartzen uh, gurasoiak uh, benola iristen diren azkenean uh, zartako edo, euh, eta abar ematera. Euh, eta, bon, ikusten dugu, beste erri batuetan ari direla beste manera bat zutatxe maten, eta horiek eh, martxan ezartzen, eta gu eh, eh, <laughs> eta zabai da huetan ari gira, jatu edo eziketa eta hote denetz daldezka. Beraz, bene mm. ustez, jatu txarra bai. Mm. Iraitz, zuk zer diozu, uh, ez zira hain zorotze Ez zentanik yes. Eh, aitortuko dautziet, zartakoak eh, eman izan ditu dala <laughs> enemutikoari, aitortzen dut, uh, beraz tratu bon ere ustez, uh, badira tratu desberdinak, biztanena jestu bortitza dela, hori uh, ezin da ez ezkoa ezan, Eh, kontekstu batean eh, sartzen dut, eh, ez da sartakoa, ez da uspel bat edo uh, usteko modukoa, nahi dut da niretzat, biztan dena, da gehiago nire haulezi baten adierazpena, biztan dena, nun Eh, bai, presioa igotzen da, eh, aujak direlarik eh, ikusten da, presioa igotzen da, igotzen da, e, manerak entzatzen gira, eta bat batean zartako heldu da, eta aujak presioa tak berriz deustarazten du. Ez dut jaiten untsa dela, baina negia da momentu batzuetan, e, atxemaiten dena japostu baka jauri da, eta e, ez dakit jaiten alden, baina nire kasuan, behintzen nire, kasuan, egia da presioa deustarazten du, eta jaustarazte horrek permititzen berriz eh, komunikazioaren berriz hartzea nire horrekin. Bintez <laughs> gara da, eta duzuna. <laughs> Ez dakit, eh, sinalamendu bat eh, izango den, baina negia da. Uztut <laughs> ez zabela bakarra, eh? Ez, baina negia da, ez dela untxa, eh? hori argi da, eta genera erakusten du nire aulezi bat, eta nire uh, soberatze bat, ez dakit nola ezan, baina gainditua nahizelarik, niri da, alta heldu gisa gauzak erakusta, baina uh, entz, ala, Eta ikusten dut, eta zagotzen dut nera auja, eta ikusten dut, batzutan hori, eh, ez dakit hori hori sekatzen du, justuki, edo kalmatzeko, beno, ahik-ahia da, baina negia da, badela eh, limita, mugaren, sekatzearena, beti, beti, beti, beti, eta momentu batean, ebe, ez gira masinak, eta ebe, da. Hmm. Muga, muga markatzen duen eh, momentu hori, izuk, beraz, uh, edo... Bai, zartako bat, bai, bai bai, zer, zer diozuzuk uh, eh, laida? Ba, ni uh, ados naiz, eh, egia da egun erokotasunan aurrek presioa initzen utela dutela eta aurrek bakarrik ez, eh? zer hor, da aurren inguruan egiten duko, baina ikusi behar da gurasoak uh, ze presio duten, eh? lana dela, etxiko kontua direla, aurrak direla, ba, ma ditugu uh, guraso izan edo ez, presiopean izateko hainbat <laughs> eragin mentu. Eta beraz, eh, jara presio hori momentu batean uh, geisten alduela, gero eh, galdera da, ean horrek ze erantzun posible ukaten alituan ere, presioa beste modu batera ea geisten aldan edo az, zazken zinean, norberak ezagututako tendentzia bat egipikatzen da, eh, uh, adibidez, zartakoen erabilerarekin, ikusten esperientzia profesionalean, mentzat ikusten da, inizetan, uh, eh, benorberak uh, eh, olako uh, tratuak eh, jasan dituela mm, tipizan, eta azken zinean pasatzen zeguna, eh, gurasoekin ikasten dugu bereziki, gero handitzen badituko guztia egeferentzia batzu eta batzutan uh, oberako batzutan ez beste. Baina automatismo bat da asira batean, edo izan daiteke, gero iraitzak egon dagoarekin lehado, hainitzetan elduaren aulezia da, emozioan eman joan, ba, kasuntan mm. asegean nola mane eta dena pasatzen zaigun zerbait da, ez da, emozio gozo bat. Ez ote da egiten alere eh, desberdintasun bat, berdin zartakoa eh, eta zafraldi baten eh, artean. Hmm. Ez dakit, berdin urgun joa iz, baina zartakoa da, fe, nik emaiten dudan maneran, ez da mm, Ez da, eh, min egiten duen zerbait, eta benetan, uh, nola ezan, uh, behiz bere ganatzeko, bezu, pe, presio mhm. manera mhm. batean zirelarik, hola, behiz mhm. bere ganatzeko momentu bat da. Ez da, biztan dena, zafraldi bat, uh, uh, kalmatzeko, edo, uh, nola ezan, edo zigortzeko, bai. ez da bat ere horrentzat. Hor, bai, ez zote bai. da, desberintasumatiten albien artean ala ere. Bai, ez berdina da hortan adornez, gero uh, mina uh, gauza min fisikoa eta beste bada min eh, psikologikoa. Bai. Uh, zain uh, anibidez, uh, uh, behin zafraldi bat edo zartako bat bildu duen norbaitek, eta behin bakarrik izan da ere, erraten aldizu, zen momentotan engertatu den, uh, nola sentitu den, humiliatzo bat izan dela, eta bar, eta berez ez da berdin min gehien eman dion zartakoa baina uh, sortzen duen eragina, uh, nire ustez eta behi da hori ere, uh, eh, noraktez, zer da mina, zer da mina, zer den tratu txarra zer ez, azken finan tratu txarra da tratu unaren kontrakoa, importan bai, txartzen bai, bai. dut. Bai, bai, bai, Eta, ala, gero, nire ustez beti badu eragin bat, badu ondorio bat, eta, eta ondorioak hainitzetan ez dira gurasoak bilatzen dituzten uh, helburu hoiak. Ah, ez, e, adibidez guraso gisa, nik dudan adibidez lehen ondorioa, da joztuki nire auja ikusten badut peste hor bat adibidez jotzen. Mhm. Joiten izalaik nire aujari erraitera testela eh, berak argiki erraiten daut, beran zuk batzutan jotzen hau zu, beraz egia da, ahunt eh, gure desoreken aintzinean ezagia girela, eta <laughs> hor Ja, dira. Aba, ah, aujak horretzat, oberenak dira, egia da, beran egia da, gore inkoherentzia nintzenan girela, eta mm. ongi erakusten duela, bon, ara ez girela, bon, ez girela masina, kanik nahiago dut, mm -mm. lotu, baina negia da, ere nahiago dut pentsa, desberdin desberintasun bat egin bien artean, uh, eh, alor, mm -hmm. ez, mm-hmm. ez dut pentsatzen, uh, egiten duen bada psikologikoki eta fisikoki ustean dituen uh, markak, biztan baina... Mm -hmm. Bere ustez, ala ere, desberintasun bat egiten alda tratu txaja eta eziketa hitzak hartuz. Uh, ez dut pentsatzen uh, tratu txajak uh, eragiten ditu dela nire aujari. Mm-hmm. Eta pentsatzen dut, ala ere ama ona aizela <laughs> nemotikoaren zarat. Bai, egia da gero askotan, eh? askotan ez askotan gertatu, baina eh, gertatzen delarik, ola, mm. muga horren pasatzearena eta bekolpearena edo zartakoaren etortzen delarik uh, animaleko kulpabilitatea ozten mm. dio uh, eta askotan eh, gertatzen delarik uh, do bakarrik naiz, do nere senajari gertatzen delarik bakarrik da, eta ipatzen dugu gero biak, zenta behar dugu deskulpabilizatu justuki uh, mintzatu, mm-hmm. zenta sufrimendu bat da, ere hortara iristea, mm-hmm. eta horrentzat, jaiten nuen ahulezia baten adierazpena dela baina egia da, momentuan, Uh, jaiten aldean, mainan, ikusten dut hon egiten duela. <laughs> Ez bakrik neri, nera ujari ere. Zenta, Ardan ezakit, egia den edo trompatzen izan, kas, baina Kasu hortan justuki, uh, aurrekiko eta be, erreportai e, e bat irratian entzun dut, eta biskat hortako ere gaiak hartzen dut gaur uh, putzera, baina uh, jendeak onatzen du bere bizian ukan dituen, bildu dituen zartakoak. Eta erreportai hortan behintzat, uh, gehienek, gaitu dute, bo, me festa grabe, fenik ez dutolako uh, oroitzapen uh, traumatiz aturik uh, atxiki, eta bo, hola da, kakingarria izan behar nintzen, eta hola mm, bukatu da historia. Fe. Ara, gero badira biak, eh? Uh, zuk ere laidea egiten zinuen, bat uh, baduzularik bilduzularik, ebe gogoan atxikitzen duzu, eta horretzira hortaz, beraz, uh, hor ere ondorioak uh, ugarengan, pertsonengan, uh, zeinekoak uh, dira, uh, zuk zer jango zinuke laida, Hori zaila da, zen gauza faktore askoren mente gira, eh? Um, Bokitzaren nortasuna, kontekstua, ze kontekstutan eman den, eh, eta abar. Eh, um, Badira, nire uste, gauza, hainitz kontuan hartzekoak. Eh, nik segitzen dut zentzatzen eh, ez dela, uh, eh, gurasoak ez dutela beraien helburua lortzen, ze genera idaitz jandozun bezala, uh, eh, gurasoen gan ere kulpabilitate bat sortzen du. Hore bai. Uh, nire ustez indarkeria banalizatzea da, uh, ze ari gira jaten bo ez hainbesterako baina agresio bat da, eh, ados naiz guztiak ez dira berdinak eta ez dira... Eh, maila berdinan eman, baina azken finean naiz eta uh, agritxo txiki bat ezatzaligaren denengoan kritxioa da. Eh, beraz, hor jarri dira banalizatzen. Gero, gurasoen hasierako helburua zela, be, hau piskat lasaitzea eta be, hau jari uh, bere jajera hori ez dela posible. hori ikasten aldu epela bujean, baina epeluzean ejepikatzen alduen zafai da. Zenfinean, ez delako betiro lotura egiten ere jajera horren eta jasandakoaren artea, ez delako eh, eta bar. Ostratxoa sortzen du aurrengan eta azken finean eh, askotan ikasten dute besteen menpe izaten. Eh, besteak nahi ez duen zerbait egiten bari madut, zartako bat biltzen dute du beste, beraz ikasten dudana da, besteak nahi duena egiten. Beraz, hor, niri, e, voilà, duda horiek sortzen zaizkit, horiek nire ustez ondorioak dira, eta gero, nire buruari anitzen angalitzen diot, eta lehen iraitzen handuzu zuke, eh, bon, elduan kontra esan badela, zen gukere aurrein galetzen dugu adibidez eh, ez jotzea eta, eta abar. Eta gero, nire galdera da, zer gaitzik aurrak ezberdinki tratatzen ditugu, hau da, Uh, ni heldu batekin bali manaiz eta heldu horrekin bizikia xerre bali manaiz eh, badira imat hainbat egoera, eh, nik ez dut eldu hori joko, edo behintzat, mm, suposatzen da, jendarte honetan, ari gila saiatzen, eh, egespetua, bai, bakearen alde ari gila, eta ba, eta gero, holako, e, Egun horoko tasunean, uh, e, olako zerbait egiten mali madugu, eta da, hau bat jo dezaket, uh, e, bepresioa geistarazteko eta bat heldu eldu batez. Um, bai, gero, ados nahiz reiten duzunarekin, baina negara, uh, aur bat eta heldu baten aintzinan desadostasunak zaita goza bada, baina mhm. eh, nik aipatzen dudan uh, eh, zartako hori, ez dut, alo, ez dut, nola ezan, elkarrizketa baten edo ez adostasun baten gainean egiten, da benetan, ezo aurrek bai, bai, kapriza horiek... Hori da... Baina elduarekin aldira beste... Zan, bai, bai, Alda, beste kontestu batean ere, ba, besteak agresio bat egiten dugulako, uh, ezakitzen motatakoa, eta guk erantzutea hola. Hala. Ni gehiago da, zer gaitik eh, elduen, elduen artean olakorik ez dugun egiten edo egiten delarik salatzen den, eta aurrekiko delarik eh, zer gaitik ez berrentasun hori ematen den. Bai, ados naiz. Gero elduen, elduen eh, arteko uh, bortizkeriaren zat, adibidez, uh, nahiko nukala ere ezan ere, uh, eldu batek beste bat uh, uh, badu edo... Nola atakatzen badu, behintzat, uh, bon, autodefentsarena ere, uh, eh, defenditzarena da, eta hor, justuki, bortizkerik kasuak izaiten aldira bi pertsonen artean, autodefentsan izan, edo jana dut biak badira, ala ere ez da bakarrik, eh, ez nahi zator beraz jozen zaitut badira olakoak biztan dena, gero bada ere be, jona uzu beraz defenditzen naiz eta be, joko zaitut, bada, badira kasu desberdinak, uh, ez, bai. ez, dut, ez dut dena ezartzen, eta aujena, oino, desberdinki uh, uh, ama berriki zanki egia da, uh, ahazuen duzu, erraiten duzularik zargatik aur bat jo eta heldu batez, egesago da aur bat jotzea biztan dena, gaina badu helduak Eh, argiki eta hortan da, nire ustez kulpabilitatearen asartzen ere, eta biztan dena, baina egia da, egoera horiek biziki zailak direla kudeatzen, beharik, ez direla egunero gertatzen, eh, gertatzen, fen, gertatzen direlarik eh, gutxitan dira, eta beharik, baina Egia da, eta egiten zinuen gauza initzak eragiten utela eguneroko bizian, izan lana, kidura, eh, arazo pertsunala, kosasun arazoa, gauza Eta azken finan, aurrak biltzen du, ez lukelarik bildu behar, hori hori hortan ados gira, naiz bai. Ebe horrekin eh, itzoiekin bukatuko dugu. Baina ama hona naiz, nire uste zara ere. Ez ere egia da, berda. E, importantea da gaitea ere. Bai, bai, bai gaizu. Bai, gaizu motikoa. Gaizu Bontxa, ebe horrekin agurtzen gira iraitz Zufia aurre eta Laida Gerretxe Kolina gurekin eh, ginituen balitaike biztanda luzaz mintzatzeko hortaz, men diadanik, ez da gaizki, mireskar, izan ontsa? Bai, zai, Bai, mireskar.